מזמור כ"ב למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק משועתי דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כל רואי ילעיגו לי, יפטירו בשפה, יניעו ראש. גול אל אדוני יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו. תהיה אתה גוחי מבטן, מבטיחי על שדי אמי. עליך הושלכתי מרחם, מבטן אמי אלי אתה. אל תרחק ממני, כי צרה קרובה, כי אין עוזר. סבבוני פרים רבים, אבירי בשן כתרוני. פצו עלי פיהם, אריה טורף ושואג. כמים נשפכתי, והתפרדו כל עצמותי, היה ליבי כדונג, נמס בתוך מעי. יבש כחרס כוחי, ולשוני מודבק מלקוחי, ולעפר מוות תשפטני. תסבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני, כארי ידיי ורגליי. אספר כל עצמותיי, המה יביטו יראו בי, יחלקו בגדיי להם, ועל לבושי יפילו גורל. ואתה, אדוני, אל תרחק, איילותי לעזרתי חושה. הציג לה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני. אספרה שמך לאחי, בתוך קהל אהללקה. יראה אדוני הללוהו, כל זרע יעקב כבדוהו, וגורו ממנו כל זרע ישראל. כי לא בזה ולא שיקץ עילות עמי, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבעו אליו שמע. מאיתך תהילתי בקהל רב, נדרי אשלם נגד יראיו, יאכלו ענבים וישבעו, יהללו אדוני דורשיו. יחי לבדכם לעד. יזכרו וישובו אל אדוני כל אפסי ארץ, וישתחוו לפניך כל משפחות גויים. כי לאדוני המלוכה ומושל בגויים. אכלו וישתחוו כל דשני ארץ, לפניו יכרעו כל יורדי עפר, ונפשו לא חייה. זרע יעבדנו, יסופר לאדוני לדור, יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי עשה.